Joan den larun batean, milaka pertsona mobilizatu ginen, Baionako kajiketan etxe bizitza eskubidearen alde. Bigarren etxe bizitzen eta etxe bizitza utxen gopurua izugarria da. Gehiago zehaztuz, berrogeita bi mila berriunta hogeita bigarren etxe bizitza eta ameka mila behatziunta lau etxe huts daude. Hainbat egietan, ia etxe bizitzen erdia izatera iristen da. Hori dela eta, Ipar euskal zailtasun gehiagi ditugu etxe bizitzak lortzeko gure egietan. Horregatik, ozenki aldarkatu genuen, egian bizi nahi dugula. Belaunaldi eta sektore guziak kolpatzen ditu arazo honek, baina batez ere gazteak. Gazteak bizi baldintza ditugu, eta ez dugu emantzipatzeko aukera handirik. Horren erakusle, ikasleak bataz bestean, gastuen euneko irurukaita bosta baino gehiago bideratzea etxe bizitzara. Ez dugu lortzen etxe bizitzarik, eta lortzen ditugun etxe bizitzak balintzat sahitan dira. Gehienetan, beste gazte batzuekin partekatu behar izaten dugu etxe bizitza. Beste askotan, hilabete batzuetarako kontratu labukak baizik ez ditugu lortzen. Eta uda iristean, iraila arte kanporatzen gaituzte. Eta gainera, gure jietatik kanpo alokatu behar izaten dugu. Gainera, prekarietate honen augean, ez dugu kasik laguntzarik. Etxe bizitza sozialen kopurua apalegi baita. Larun batean, indar erakustali handia egin genuen. Baina orain, gazteok ere, etxe bizitza eskuragarria izateko, urte osoko eta presio apaleko etxe bizitzen alde jarraitu behar dugu urratxak ematen.